ce la piedoi de la maestro. Pri Jidu Krishnamurti, au Jidu Krishnamurti, 1895 gis 1986, la Esperanta Wikipedia informas interalie la jenon. Li estis fama verkisto cae parolanto, oratoro, pri fundamentae filosofiae cae spiritae temoi, inter aliae, sed ne nur, la celo de meditado, homae rilatoi, cae cil estigi positivan socian shangion in tut monda socio. In multae publicajoi, Krishna Murti parolas pri spiritae demandoi, cil exemple, atingi completan spiritan liberon per meditado, sed ancao pri religiae cae filosofiae temoi. Liae completae vercoi amplexas dec sep volumoin, sed facte la plei multo de liae libroi estas collecto de prelegoi. Lia vivo estas interesega, mirinda, sed hodio mi ne volas paroli pri gi. Ancorau laula esperanta Wikipedia, ses el liae mult nombrae libroi estis traducitae al Esperanto. Ce la piedoi de la maestro, 1903, sperto cae conduto, 1932, la problemoi de la vivo, 1935, educo cae viv signifo, 1980, fronte la vivo, Educo cae viv signifo, 1998, Libere de la conoi, 1999. Bedaurinde, tiui libroi estas mal facile troverblai. Exemple, in la biblioteco de UEA, trovigas nur fronte alla vivo, educo cae viv signifo. La angla origino de la libretto Cela de la maestro este scribita in 1909, am Krishna Murti, tie nomata Alcione, estis nur dec tri jaraja, sed iui dubas che estis vere li la autoro. Pro tio, la verco ne estas menciita in ali lingvae versioi de Wikipedia. Cio case la autoro diras comence, citiui ne estas miai vortoi, ili estas la vortoi de la maestro, quiu min instruis. Sen li, mi povus fari nenion, sed per lia helpo mi metes miaen piedoen sur la voion. In sia presenta parolo alla esperanta traduco, farita de Vavo Vavo Man, A. Po Warrington opinies, yendo libreto, traducita en admirinda stilo, quo en havas gvidon je homa conduto tiel altega che gi prenas rangon cun la etico de la granda e santa scriboi de la mondo. Egale ciu Gidu Krishnamurti scribis au dictis la libreton au ne, la facto estas che la enhavo estas tre interesa cae grava. Pro tio mi presentas citie quelcaen el Pri distingado In la tuta mondo estas nur du spezoi de homoi, kio iscias, cae kio nescias, cae tius cio estas tio, kio estas grava. Cian religion homo acceptas, al kio raso li apratenas, cio ci ne estas grava. La vere grava afero estas tius cio, las cio pri la plano de Dio por la homoi char Dio effective havas planon, cae tio plano esas la evoluado. Do, char li li esas ce la flanco de Dio, starante por la bono contra la mal bono, laborante por la evoluado cae ne por la mem amo. Vi devas esti cia milda cae boncora, modera cae complesema, lasante alla aliae la saman liberetson cion vi besonas por vi mem. Vi devas distingi inter la vero ca la malvero. Vi devas lerni esti trae vera in la penso ca parolo ca ago. Unue in la penso. Cae tio ne estas facila, char estas in la mondo multe da malverae pensoi, multae malsagiae superstitioi, cae neniu quio estas ilia sclavo, povas progressi. Tial, vi ne devas teni ion penson nur pro tio, che aliae gin havis, nec pro tio, che oni gin havis in la dauro de cent iaroi, nec pro tio, che gi estas scribita in ia libro, cion la homoi opinias sancta. Vi devas mem pripensi la aferon, kai mem iugi ciugi estes acceptinda. Anca in la parolo vi devas esti vera, precisa cae centro igo. Se vi audas ian raconton contra io, ne ripeto gin. Eble gine estes vera, ca ec se gi estes vera, estes pli boncore diri nenion. Estu vera in la agado, Neniam shanigo vin alia ol vi estas. Char cia shainigo estes malhelpo contra la pura lumo de la vero. Pri sen desirezzo. La distingado iam montris al vi che la aferoi cio in la plei multae homoi desiras, tiae, ciel ricetso cae potenzo, ne estas havindae. Ciam citio estes neno dirata, sed effective sentata, cia desiro je ili cesas. Ciam ciui desiroi por la memo jam mal aperis, povas ancora resti desiro vidi la resultatum de via laboro. Se vi helpas al io, vi desiras vidi, kiam vi lin helpis. Eble vi ec desiras, che ancao li gin vidu cae estu danca. Sed citiu esas ancora desiro, cae ancao manco de fido. Vido devas fare la bonon pro amo la bono, ne pro espero pri recompenso. Neniam desiru brili au shaini lerta, ne desiru paroli. Bone estas paroli malmulte. Ancora pri bone diri nenion crom se vi estas tute certa che tio kion vi desiras diri estas vera, boncora cae helpa. Pre conduto, ne niam al vi permesso senti vin malgioe au malgaye. Malgayetso estas malbona, car gi infectas alien homoen cae igas ilian vivon pli malfacila cae tion vi ne raitas fari retenu via menson de la fierezzo, char la fierezzo venas nur de mal sagezzo. La fare sian laboron la sia propra maniero. Estu ciam preta, propone helpon tie, qui gi estes besonata, sed ne niam intermetto vin. Al ciui vi devas senti perfectam toleremon, cae coran interesum tiom alla credoi de ali religianoi, ciom de sam religianoi. Char ilia religio es til sama voio alla plei alta, cia la via, cae por helpi al ciovi, vi devas ciovin compreni. Pri amo. El ciovi condicioi postulatai, la plei grava esas la amo, char se gi est suffice forta in homo, gi devigas lin acidi ciuin in condicioin, cae char ciui ceterae sen gi neniam mem sufficius. En la ciutaga vivo tio havas du signifoin. Unue, qui vi zorgu malutile al vivantajo. Due, qui vi ciam attentu opportunan ocasion por helpi. Ne utilo. Placio, cruelezzo cae supersticio esas pecoi contra la amo. Vi devas ne nur vin detene de la malbono, vi devas active fari la bonon.